ahora. Solo quería decirte que lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho. Me llamó a las dos que se había desvelado. De intentar olvidarme, se había olvidado. Terminamos en el carro haciéndolo y al terminar dibujamos corazón en el bao. Pero tú, tú, tú, con esa actitud, tú, tú, me tienes envuelto en el buriecita tú. Cuando no puedo aguantar nada más, mami, siempre estás tú. Yeah, esperándome para apagar la luz. Tú me olvidas lo que hicimos entre los y botellas de vino. Soltándome el pelo, tú mirando, me despisto. Y si te queda lo que quieras, yo te cocino. Mami, tú me tienes mal. de frente, pa' que me digas cómo se siente cuando estoy ausente. porque sé que te tienes mal que otro baby me tienten pero para mí es indiferente. Tú eres lo único diferente. Me tienes mal, pero lo hace tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una calle? Aunque seas una psycho por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate del ayer Que ayer todos cometemos errores Si no mira mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se evapore Y aunque no esté en romance Si quiero que te enamores Y que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papito tú, para ¿Cómo olvidar lo que hicimos? Entre blones y botellas de vino. Soltándote el pelo, quitándote el panty moquino Y si te quedas a dormir lo que quieras te cocino A tú me tienes mal Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente cuando estoy ausente.